CAJ capítulo. Ama pimanpas sayapakunamanta. Kuyasqay wawqipanillaykuna. Kancharichkaq señor ninche Jesucristupi iñiq kasqaykichikqa, amaya pimanpas sayapakuychikchu. Ichapas huñunakusqaykichikman man jure aniluyo hinaspa sumaqllaña pachayuq runa. YAIKURAMUNG pasaypaq mawka pachayuq pachayo runapas. kuna aling Sichum hamkuna allinllataña kichik chay sumaqllaña pachayuq runata, hamuy, tiyaykuy kay aling sitiope nispa, hinaspa wakcha runatañataq niwaqchik, hamqa chaychayllapi sayay, otaq tiyaykuy kay pampallapi nispa. mang misaya pakuchkan kichik. Chay naha mana aling piensa juez Kuyas rikurirunkichik. Kuyasqay wawqi kuna. Uyarikway chikiyaka pachapi wakchakunataqa, dios aklarqa iñiyninkupi apukanankupaq, hinaspa kuyaqninkunaman prometishan Diospa munaychakusqanta chaskinankupah. Qamkunaqa wakchakunatan churachkan churachkankichik. Manachum apukuna inaspa autoridad hinaspa Manachum paikunaqa sutin apasqaykichi Cristupa kontranpipas imaymanata rimanku? Chiqaptapunipa señorninchikpa Bibliapi, kuyankim runamasikita kikikita hina nisqanta kasukuspaqa, allintam rurachkankichik. Pimanpas sayapakuspam ichaqa, uchallikuchkankichik. kasus leyninta kulpayoh kachkan kichi. Pipas leita leita kasukuchkaspa, Pantaruspaha, kamachikuyllaptapas ley llapayan huchayo me Kikin Dios minerja, amam hukuanja quicho nispa, tajmi, amam pitapas kicho. nispa. Pipas mana hukuan pierdikuchkaspa runamasinta ...y llapayan ley mana kasukuqñam rikurerun. Librawaqninchik ley nisqanman hinam, Cristo en chikpas, y hinaspa ruraychikpas. Pipas runamasin mana llakipayaqtaqa, wisyu Cristo mana Runamasing Runamasin michaja michaja Iñimantawan Ururaimanta. ruraymanta. Wawqi Pipapas iñininga, Ima balingman ayin kaqkunata mana kaptinga, yahachum chay salbakunman salvakunman? Ichapas wauhipas utaq panipas, mana pachayognya kanman, Manatach chay puncha mikunanpaqpas imampas kanmanchu. Hinaptin hu rispaya mikumuy hinaspa nispa. Imapas necesitasqanta mana huykuptinqa, Imapaqtaq qanqa sirvin? chaynan pipapas iñiyninqa mana valinchu, allinkaqkunatam mana ruraptinqa. Ichapas hukaqnin Ningman, Qamqa iñiyniyuqmi kanki. Ñuqañataqmi nispa. ruraq kani, nispa. Imaynatataq kichikman, iñikusqaykita kunata mana ruraspaykiqa, ñuqam ichaqa iñisqayta hawachisqayki, imapas allin JAN mi KI Dios kashanda. Allin mi chayja. Asuanja kunapas kriin mi, inaspa MANCHAKUIMANTA katkatatan. Mana yuyayniyuq runa. Yachayta munaptikija, pipapas iñiyniyuq kayllanqa manan manchu, allin kajkunata mana ruraptinja. tapas abrajantapas allinkunata Dios Dios mana huchayuqpaqña chaskerja paime churin exacta altar pe ofrecerja. Hawai chikia. Abraham ha Dios pe me kaspanme rorarja. Inaptinmi iñeininga aswan alin karja rurasqankunawan. Chaynatam dios man Abraham con mana huchayuqpaqña chaskisqa karga, nispa Abraham ha Dios Abrahamqa Diospa ningwan sutichasja karga. Chainaha hawasqaykichikpi hinapas, runaha manam inis qallanwanchu mana huchayuqpaqña Dios pachaskisqanqa kuna ruras khan rurasqankunapiwanmi. Rahab sutiyuq chuchumika warmim, llaqtan watejaq inimigunkunata pakaikurga, hinaspam yanapaykurqa ayqikunankupaq. Chaynapim ruras rurasqanwan, mana huchayuqpaqña chaskis Cuerpunchikpas almanchik mana wanyusham kachkan. Chaynam pas mana balinchu alinkunata mana